I providio noći u molci. To je samo tvoja dužnost. Gospodar, gospodar će ti na onom svijetu bali dostojno mjesto darovati. I reci, gospodar moj, učini da umrem, a da si zadovoljan mnome. I učini da izmrtvi ustanem, a da si zadovoljan mnome. I daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći i reci došla je istina a nestalo je laž laž zaista nestaje mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima a nevjernicima on samo povećava propast. Istinu je rekao uzvišnjeno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زهر Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima, a posebno na blagodati vjeri. Kada je salavat i salam njegovom miljeniku Muhammedu koji je misiju svoju ispunio i objavu prenio gospodaru naš počasti nas znanjem koje će nam tebi približiti i gospodaru naš sačuvaj nas znanja koje će nas od tebe udaljiti i učini nas od robova svojih. Amin. Zahvalan sam uzvišenom stvoritelju što smo i večera zajedno i što svojim dolaskom u tamački mesčit pokazujemo svoju ljubav prema Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam time pokazujemo i svoju odanost prema gospodaru i najveća vrijednost koju čovjek može da ima je vjera a našu vjeru čuvamo svojim djelima i nadam se da je ovaj naš dolazak u tabački mesčit pokazatelj naše vjere koju nosimo u srcima naših mi kao vjernici nastojimo se okititi onim osobinama koje gospodar voli, kojima je on zadovoljan, kako bi pokazali bar jedan mali tračak zahvalnosti zbog toga što nas je učinio vjernik. Jer gospodar čini da onaj koji je vjernik bude vjernik, a nas je počastio time hvala. Iz hadisa Rasulullah sallallahu wasallam i objave uzvišenoga gospodara Kur'ana učimo da postoje posebni ibadeti. Ja ću večeras prije čitanja hadisa spomenuti dva i ibadeta koji su zaista kod gospodara posebni. Prvi od nje kaže uzvišeni gospodar ma sabirun ajrahum bighayri hisab. Doista oni koji budu strpljivi oni će svoju nagradu bez polaganja računa dobiti. To je velika stvar. Kad gospodar kaže da će za nešto na sudnjem danu nagradu dati da nećemo morati uopšte račun polagati, onda je to velika nagrada. Zamislite na sudnjem danu kako ga poslanik alaihi salam opisuje da će se sunce približiti, da će ljudi biti svi u znoju, da ćemo bez odjeće biti, a niko to primijetiti jedni kod drugih neće biti, jer ćemo se baviti svojom situacijom. Mi ćemo, oni koji budu nosili osobinu strpljivosti, će biti ti koji će bez polaganja računa nagradu svoju dobiti. Strpljivost, sabor je da izvršavaš ono što ti je gospodar propisao. Strpljivost, sabor je da svakog da svakog četvrka dođeš u tabački meši, da natjeraš sebe. Jer ti treba savladati sebe, svoje strasti, to je, to je strpljivo, svoj sabor. Da savladaš samoga sebe da nešto uradiš to što je dobro. Oni koji budu u tome uspjevali, a ovo je osobina koju vjernici, na koju vjernici moraju raditi. Kažu velikani da je strast nešto što čini vladare robovima, jer moraju robovati tome. Bez obzira šta je. A sabor, strpljivost je nešto što vladare čini, što robove čini vladarima. I kaže, uzmite primjer Jusufa a.s. iz Ulejhe. Doista sabor je taj koji je Jusuf a.s. postavio na mjesto, mjesto vladara. Dalje uzvišeni gospodar nam još na nekoliko mjesta ukazuje na važnost ove osobine sabora. Osobine strpljivosti, osobine savladavanja samoga sebe. Mudri Lukman savjetuje sina svoga pa kaže ja je o sinko moj mi sala klanjaj namaz wa'mun bil ma'rufi wanha anil munker i kaže budi od onih koji navraćaju na ono što je dobro a odvraćaju od zla wasbir ala ma a kaže strpi se u svemu onome što te zadesi i znaj Kakav god belaj da te zadesi, kakva god nedaća u životu, a ima ih u životu, ima teški trenutak, koliki god da je, znaj da je tvoj gospodar veći od toga. To je prva osobina koju sam htio spomenuti. I znajte, ona će nam valjati na ahiretu, a vjerujte, olakšat će nam i dunjalu. Kad imaš problem, a u tom trenutku se sjetiš da imaš gospodara koji je veći od tog problema, tvoj problem je već manji. Jesi ga prepustio gospodaru i na njega se oslonio. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve da je strpljivost svjetlost. Zašto je svjetlost? Tmine dunjaličke kad nas obuzmu. Insan kad u tom trenutku kod sebe ima osobinu strpljivosti, to mu bude svjetlo da savladava tmine kojega, kojega obuzima. Druga osobina koju ću spomenuti, kaže uzvišeni gospodar u hadisi kuci mu vi, li, wa ene bihi doista post je moj i ja ću za njega nagraditi. Svako djelo koje radiš je tvoje djelo. Post je Allahu. Blago onome koji kod sebe ima djelo za koje gospodar kaže da je njegov. Blago li takvi? Ovaj hadis i kuci će nas uvesti u večerašnji naš hadis ili poglavlje imama Buharije koji je nazvao ovo poglavlje ostavljanje posta kod žena kada su, kada su menstruacije. Prije nego što počnemo da čitamo hadis kao što je običaj, proučit ćemo dovu i fatihu imamu Buhari koji je jeli, sastavio ovu hadijsku zbirku. znači poglavlje ostavljanje posta od strane žene koja, koja je u menstruaciji. se Sa'id ibn Ebi Merjeme pričao nam je Sa'id ibn Ebi Merjeme kala ahberana Muhammed ibn Džafar kaže obavijestio nas je Muhammed ibn Džafar kala ahberani Zaid Uva ibn Esleme koga je obavijestio Zaid ibn Esleme Ana Iyad ibn Abdullah od Iyada ibn Abdillaha An Ebi Sa'ida el-Hudri, od Ebu Sa'ida el-Hudrija, koji je kazao, Harađe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi adha eu fitrin ila musalla. Kaže, izašao je poslanik sallallahu alaihi wasallam na dan Bajrama, Ramazanskog ili Kurbanskog, na mjesto gdje se obavlja namaz. Femerre alen nisa'i, pa je, kaže, prošao pored skupine žena, Fekale ja ma'šaran nisa'i. Pa je kazao, o skupino žena, te saddakne. Mnogo dijelite sadaku. Fe inni uritu kunne ekstare ehlin nar. Doista ja sam od stanovnika vatre vidio najviše žena. Fe kulne bime ja Rasulallah. Pa su pitali, zašto je to tako Allahov poslanić? Koji su razlozi, zbog čega je tu? قال تكثرنا تكثرنا اللعنة kaže vi mnogo proklinjete وتكفرنا العشيرة i kaže činite kufr prema mužu neposlušni وما رأيتم من نات ناقصات عقل ودين أذهب للحب للب الرجل حازم من احداكن Kaže, nisam vidio da neko čiji je racio umanjen i čija je vjera umanjena zanese pamet racionalnog čovjeka više od žena. Subhanallah. Resulullah sallallahu alaihi wasallam obraća se skupini žena. Kulna vama nuksanu dinina wa Opet one pitaju. Allahu poslaniće šta je to kod nas što, što nam je umanjen racio i umanjena vjera naša. I ovdje vidimo da nije problem ako nekada upitaš nešto što nije. Ako ne znaš šta je to umanjena vjera, umanjen racio, sahabike se ne raspravljaju sa Rasulullahom sallallahu alaihi wasallam. Je li to tako ili nije to tako? On je to donio. Ali šta je to Rasulullah? I čime se to? Zbog čega je to tako? Kale elejse šehadetul mer'ati mislu nisvi šehadeti rađuli. Pa je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kazao, zar nije svjedočenje ženije polovina svjedočenja muškarca? Kulne belar, rekle su tako je, Allahov poslanić. Kale fedaliki min nuksan jakliha. To je, to je vaš umanjen raciju. Islam uvijek poštuje emocionalnost žene i njenu prirodu. To ćemo ako boda u komentaru više. Elejse ida hadat lem salli wa lem tasum. A zar nije tako, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kada imate menstruaciju, vi ne klanjate i ne postite. Kul ne bela, tako je Resulullah. fedaliki min nuksani diniha, a to je, kaže, umanjena, umanjena vaša vjera. U ovom hadisu Resulullah sallallahu ostavio je mnogo poruka, a neke od njih su toliko još uvijek aktuelne među nama. Prva od poruka koje ću spomenuti je da je Resulullah sallallahu posticao ljude da udjelju, da daju sadaku. A sadaka je nešto što gasi džehennemsku vatru i što spašava, spašava nas od kazne za grijehe naše. Sufjane Sebrije kažu kaže, ugledao jedne prilike siromaha koji je došao da od njega nešto traži pa mu je kazao dobro došao onaj koji će očistiti moje grijehe. A također jedan od velikana je kazao kaže kako su samo prosjaci dobri ljudi. Oni kaže naša dobra djela, jer kada im udjelimo. Oni kaže njih nose sve dok jamenskog dana, dok ih ne pred gospodara, zato ne uzmaju nikakvu naknadu. Ona je sadaka ta koja je lijek i za naše duhovne i za naše fizičke bolesti. Znate da je Resulullah s.a.v. kazao liječite se sadaku. I to u našoj tradiciji, posebno naših starih ima. Oni su davali sadaku. Sedam, sjećam se mojih dede i nene. Oni su vrlo oskudno živjeli. I ja kao učenik medrese bi išao kod njih i oni bi im izdavali jednu svotu novca, da kažem desetak, 15 maraka koja je možda za mog bavu koji je bio radnik bila puno. Pa bi im ja kazao, ono, usrećavao sam se, znao sam da teško živi, nemojte. Kaže, sine, ne dajemo mi tebi što nemaš, nego zbog sadaki. Oni su znali čuvati tu, tu jednu prefinjenu vezu. Znali su, čuvali su svoje, davali su, kaže, ovo, ovo je sadaka na zdravlje, nanijeti je na tako znali su primijeniti ove hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a to je suština. Ona liječi znači i fizičke bolesti. Kažu da je jedan od da jedan čovjek došao jednom od velikana, jednom od, od ulemije, pa je kazao dugo vremena liječim jednu ranu. I kaže ničim ne mogu da je izliječim pa da me posavjetuješ. Kaže iskopaj bunar u mjestu gdje ljudima je potrebna voda pa će ako Bog da gospodar i tebi zaliječiti tu ranu onako kako bude liječio žeć onih ljudi pa mu je to pomoglo. A ona liječi, kazali smo i naše, naše duhovne bolesti pa je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kazao ako želiš da te srce tvoje snekša ti nahrani siromaha i pomiluje ti njima. Zato mi je drago da ovako mladi ljudi, toliki veliki broj kilograma ili hrane prinesemo narodnoj kuhinji i učimo sebe na, nešto što se zove sadaka, time jeli, održavamo vezu sa gospodarom i kod sebe utkavamo jednu prefinjenu osobinu koju nam je ostavio Resulullah sallallahu alaihi Dalje, kada Resulullah sallallahu alaihi wasallam srevo tu skupinu žena izlazeći na Bajram namaz, kazao im je nekoliko savjeta a one se nisu raspravljale sa njim o tome. One su to prihvatile, ali su tražile od Resulullah sallallahu alaihi wasallam da im kaže šta je to čime će se oni sačuvati. I to je suština. Mi dolazimo ovdje zbog toga da bismo naučili nešto što će nas približiti gospodaru, a udaljiti od džehennemske vatre. Nešto što će nam koristiti na dunjalku jer ćemo se rahatnije osjećati, a nešto što će nas sačuvati kazne na onom svijetu i žene je nešto što je gospodar stvorio jesu i ljudi i džini ali je od ljudi stvorio i žene i muškarce i dao im njihove prirode i danas je ovo problem ne trebaju žene da budu muškarci a muškarci da budu žene one imaju svoje prirode i šerijat kao i gospodar koji ih je stvorio im je to priznao pa je kazao kad, imate određene stvari vi žene ovako postupajte nemojte klanjati u vrijeme kada ste nećete, nemojte postiti, oslobodio ih. To je nešto što je, što je gospodar jeli, ostavio. Ja kada bih htio najveće da ustanem i da nahranim svoje dijete, ne bi to mogu, to je priroda ženi. To je gospodar nju počastio. Ali neke druge stvari, neke druge stvari ja mogu, mogu raditi. Kada, kada je u pitanju veza između ljudi i njihovog gospodara, tu nema razlike. Zar nije gospodar kazao inne akramakum indallahi atqakum. Najplemenitiji od vas je onaj koji najviše je Boga svjestan. Nije bio on muškarac, bio on žena. Mi uspostavljamo vezu sa gospodarom. Ne bavimo se o tome je li neko muško ili nešto žensko. Mada i muškarac i žena imaju svoje prirode, imaju svoje slabosti. Kod nas se i kod muškaraca i kod žena uzet ćemo neki univerzalni primjer. Primjer, evo sadaka je bila, primjer škrtosti i primjer obavljanja namaza su dva različita primjera. Imate ljude kojima je škrtost nešto strano, koji vole da daju drugima, ali je namaz nešto što nešto što im slabo ide, nešto što teško mogu da savladavaju. On ima tu svoju jednu osobinu koju, na kojoj treba da radi. On zna da je plemen. On kogod zatraži, evo, ja ću ti pomoći. Kad mu kažeš da dođe na namaz, njemu je teško. Ima s druge strane čovjeka koji ima, koji je na namazu pet puta dnevno. Ali kad treba nekoga pomoć, njegovom srcu je teško. To su različite slabosti i mi trebamo, onaj ko spozna samoga sebe, spoznao je gospodara. Znači, da, analiziramo svoje osobine koje imamo i da se borimo na onim frontovima koje je nama gospodar dao kao slabost. Osobina zbog koje je Rasulullah s.a.v. kazao da će žene biti, da će većina žena biti u, vatri je, je osobina proklinjanja. I onaj koji mnogo proklinje ne može biti vjernik na neki način Resulullah nam je ostavio da vodimo računa o jezicima svojim. I on je kazao jednom od svojih ashaba garantuj mi ono garantuj mi svoj jezik i svoje stidno mjesto. Ono što radiš time ako mi garantuješ ja tebi garantujem džendet. To, je nešto što je Resulullah sallallahu ostavio kao upozorenje nam. I znate onaj hadis kada mu je Muaz ibn Džebel traži upravo ono o čemu mi često razmišljamo. Kako da se sačuvamo od vatri, a kako da pridobijemo Božju naklonost, jel kako da, nas gospoda nagradi. Pa je Muaz ibn Džebel kaza Allahu poslaniće, šta je to što ja trebam da radim pa da se sačuvamo od džehennemske vatri, a da budem dženetlija, šta je to? Pa mi je Resulullah kazao prvo islam, moraš biti musliman, pa namaz, pa džihad, a onda je kazao, uhvatio se zezih, čuvaj se ovoga Moaze. Kaže Moaz Allah poslaniće, za ćemo biti pitani za ono što govorimo? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, da će ljudi biti učeni u džehennem svojim licima i svojim nosevima ičeg više od, od onoga što govori. I to je, jedno upozorenje koje nam je ostavio Resulullah sallallahu alaihi wasallam vodite računa o načinu govora svog, pogotovo kad je u pitanje proklinanje nekoga. Vjernik je taj koji govori ono što je dobro. Kaže gospodar, وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ لَتِهِ je Reci ti robovima mojim. Kako je divna ova rečenica robovima mojim. Gospodar, oni koji su gospodaru odani, naziva svojima. Reci robovima mojim. Neka govori ono što je najljepši na našim jezicima nastojite, ima jedan trend da se govori o nečemu što je loše. Mi moramo mijenjati taj trend kao robovi Božji. Ako sebe smatramo nekoga ko uđe u okrilje, onoga koga je gospoda nazvao robom svojim, neka govori od onoga što je najljepše, što ljudima prija, ono, onoga što, što će kod nekog izazvati osvijed na njegovom licu, što je, što je također sadaka. Ono što je Resulullah sallallahu još u ovom hadisu spomenuo jeste jedna realnost, a u isto vrijeme jedna pohvala i sposobnost žena da utiču na život čovjeka. Nisam vidio nekoga jeli, kome je umanjen njegov raciju i njegova vjera, a da je, a da, jeli, kako kaže Resulullah sallallahu jeli, da toliko utiče neračena, da može više da utiče na raciju razumnog čovjeka više od žena. To je jedna intima između muškarca i žena koju ne smijemo zaboravljati. Znači, ako uspijemo odgojiti i uticati da imamo čestite majke, hanume, onda će naše porodice sigurno biti čestitije. Ako, naše majke, srce budu pokvarene, pitanje je vremena kada će ta porodica, to je uticaj, to je vrlina osobina u isto vrijeme jeli, može biti vrlina, ali je osobina koju je gospodar dao da žene imaju taj utjecaj na muškarci. Na nama je da odgajamo čestite hanume i majke. Vjerujte, jedna hanuma može da promijeni ne samo porodicu, familiju mijenja. Meni je drago da nedavno jedan primjer, insan se lijepo osjeća kada, tako nešto vidi. Jedna od učenica dolazi u Mekteb i vrlo je bista. Za kratko vrijeme naučila da uči u Kur'anu i počela dolaziti na namaz. Kad jedno vrijeme vidim svoju majku uzme podruku i dovede je na namaz. Malo, malo vidim oca na džum. Jedna mala čerkica je uspjela revoluciju u svojoj poroci. Oni su muslimani, ali oni naši, kako da kažem, tradicionalni muslimani, danas im daju taj epitet, kaže, nisu praktiranti, ne prakticiraju, ali su muslimani. Jedna mala čerkica je uspjela u jednu porodicu unijeti taj plamen žišku. A u svakom i u majci ima taj plamen. Jer Resulullah je kazao da se svako dijete rađa sa fitretom da je musliman. I ta mala četkica je probudila tu žišku vjere imana u njima i da oni sad su počeli da, da pokazuju svoju odanost prema gospodaru. na samom kraju ovoga hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam objašnjavajući ovaj termin šta znači umanjena vjera kaže da je zar vama ženama nije dopušteno odnosno zar vi žene ne, ne postite i ne klanjate dok imate menstruaciju ka one su kazale da to je tako to je njihova umanjena vjera gospodar je paš, počastio svakog vjernika pa time i žene da kad određeno djelo radi u kontinuitetu, pa ga iz opravdanih razloga izostavi, upiše mu to djelo kao da ga je uradio. Čovjek koji svako jutro klanja duha namaz, pa jedno jutro iz opravdanih razloga biva spriječen da ga klanja, gospodar mu u to djelo piše kao da ga je klanjao. Gospodar je također počastio žene, da one koji obavljaju redovno namaz, pa u danima kada im je gospodar propisao da ga ne obavljaju, piše im se kao da su namaz obavljali, bez obzira što ga nisu obavljali. I nisu ga dužni ni naklanjati. Dok post, jeli znamo da post su dužni naklanjati dan za dan nakon, nakon mjeseca Ramazana kada budu u mogućnosti. To jedna, to je jedna počast koju je gospodar ostavio za ženu. Od savjeta bi bilo da, udjeljujemo sadaku. Mnoštvo načina na koje možemo udjeljivati sadaku. Od onog osmijeha koji izazovemo na licu brata našeg do obične sadake koje udjelimo u novcu, hranu ili nečem drugom do, do spiha ili zikrulaha kojeg činimo. I znate da je onaj hadis Resulullaha da je kazao da svaki dan čovjek treba da udjeli onoliko koliko je zlobova na, na njegovom tijelu. Pa sam Saru pita poslani će otkle čovjeku toliko da udjeli. Pa je on onda spomenuo ove stvari. Pa kad kažeš subhanallah, ti si, ti si udjelio sadaku. Jedan aspekt koji na kraju hoću da, jeli, da time zaokružim večerašnji ovo, ovaj komentar ovoga hadisa. Ova odnos muškarca i žene, intima koju oni lična imaju, Mnogi su brakovi propali zbog toga što nije intima između muškarca i žene na zadovoljavajućem nivou. To je nešto što čuva brakove naše. I nemojte dozvoliti da, da to nešto što uništava brakove naše. Manjak rađanja djeci je zato što naše porodice nisu stabilne. I to je danas problem. Malo, malo čuješ, neko se razveo a najmrža stvar gospodaru od dozvoljenih stvari je razvod braka. Da insan u onom trenutku kada, se, kada razmišlja kako da radi, u trenutku kada ima problem, pa naši roditelji da se razvodili za svaku sitnicu, pitanje ko bi od nas imao roditelje koji su danas u braku. I to je sabor. I to je da savladaš sebe, da otrpiš. I to su iskušenja koja dolazi. Zašto je uzvišeni, zašto je Zašto je poslanik sallallahu ve sellem kazao da je to polovica imana? Pa bi se naš profesor jedan našali, kaže, dvije diplome sa vjenčanim listom i kompletan iman. Nije zato što u braku su problemi. Treba se dogovoriti oko materijalne situacije koja je ovakva i onakva. Treba se dogovoriti oko, oko djeteta koje treba odgajati. Treba znati zajedno živjeti i s njenim roditeljima i s njegovim roditeljima. Intima između muškarca i žene mora biti na zadovoljavajućem nivou da bi brak bio da bi brak bio uspješan. Ja molim gospodara da budemo od onih koji će sačuvati svoje brakove zbog toga što je, što je to pokazatelj odanosti prema gospodaru. Da ćemo nastojati u svojim jeli, osobinama utkati sabur, a i post kao posebnu osobinu i evo na takav način u ovim Mubarek mjesecu Ređebu i Šabanu jel, koji dolaze pred Mubarek Ramazan pripremiti sebe du, malo duhovno da bismo dočekali svježi taj Mubarek mjesec Ramazan jel, da nas gospodar očisti od onih grijeha koji svjesno ili nesvjesno činimo molim gospodara da budemo takvi na kraju ćemo još proučiti dobu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين